urte berriarekin ba, berrikuntzak ekartzen ditugu bea eta an ba, ez dakit guzti senderatua zaren berrikuntza honetaz, zeren hemendik aurrera ba herriotsak 8etatik 9ak arte egunero bezala eta baita ere e, arratsaldeko ordubietatik 3ak arte bazenekien. Entzun berri dut, baina niaia esan behar dizut prentsatik enteratu naiz. Prentsatik, eh? Eta nun ikusi duzu, ba? Ez da, esa molde bat, ez? Esateko, ba, bueno, ba, azkena naizela enteratzeko hortaz. Bueno, gertatzen da batzuetan. Beraz, herri hotxak, herri mugimenduaren saioak hemen antxeta irratian, esan bezala, egunero sortzietatik, arratsaldeko sortzietatik bederatziak arte, eta arratsaldeko ordubietatik, iruak arte. irubebikoitza herriotxak.info Irubebikoitza Eta neo zu bea, basiko ba, gera bagaurko saioarekin, eta gaina e, berreskuratu behar dugu, ba, azken e, urteko saio, azken saio horretako gai bat, e, Pedro Prieto, edo Pedro Estuaren e, itzaldia berreskuratuz, neo zu pixkat e, aurkeztu hau. Zertaz, joan, gure itzaldia, Limon? Ezea, ezea, ezea, ezea, ezea, ezea, urteko gauzekin, astu, astu inzait, bai? Abia durandia angoa, zurte, zurte ere, bai? Oixe. Eta orduan, ba, bueno, ba, itzaldi hau, ba, petroloaren amaieraren inguruan zen, e, itzaldia, ez neiz goratzen e, gaztetxe baten izan zen, baina ez neiz goratzen nungo gaztetxean. Izan zen bat, bergaran. Baina e, bergarako gaztetxeak antolaturik e, bai, e, HTA-ren bai. kontrako bai. taldearekin batera. Bai. Eta orduan ba Pedro Estuak edo Pedro Prietok ba hitz egiten zuen ba, petroleoaren krisia zela eta ba zenolako eraginak eta zenolako e, ba, garaiak e, etortzen ziren Eta bueno, baita ere, ba honen inguruan ba, ba gauza pila bat egia esan e, e, naiz orain kontatzeko ba berak esaten zituen guztiak. Bai, gutxi gora bera, zenolako estutasunean sartuko sartuko gara petroleo amaitzen den momentuan eta berak eh, kontrastean jartzen zuen ba agintarien zenolako joera daukate azkunde azkundea bultzatzeko eta berak esaten zuen ba hortikan eh, bide guztiz ukerra hartzen ari direla gure agintariak eta hortaz gehien bat e, ohartarazi naizun eh hitz egiten zuen ere bai ze energia konsumo hitzela e, egiten ari garen eta nola ba hori ezin dela sustengatu eta planetak ere ezin du honekin jarraitu e, maila honekin energia konsumo maila honekin eta bataz beste horreitarazten zigun ba, planeta mugatu batean bizi garela e, baliabideak ere mugatuak direla eta beraz hori gutxitan e, kontutan hartzen da eta daukagun joera edo poteretik bultzatzen den joera eta gero gure eguneoko bizitzan islatzen den joera da guztiz kontrakoa, ez? E, mugari gabeko planeta batean biziko bagina bezala aritzen bai gara. Eta txingurri hotxaken e, entzule finak, ba, gogoratuko dira, itzaldi horren hainbat e, korte jarri genitula hemen irratian, eta bueno, ez ditugu horiek errepikatuko, baina gelditu zitzaizkigun batzuk eh, pendiente, orduan e, eh, baurrengoa dekrezimenduaren kontzeptuaz eh, hitz e, egin du, ondo irutzen bazaizu, bea, entzungo dugu. Horzon gerutzen zait, aurrera. Y esto ya es el colmo, con esto podría machacarles el resto de la noche, porque podría estar cuatro horas con este gráfico. Aquí está la población del planeta, hasta los 1.600 millones de habitantes, esto es el consumo en vatios, aquello se consumen 12.000 vatios, ¿eh? que es donde están ahora los norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, esta línea roja es el PIB por cada uno de estos países, India, África, resto de Europa y Turquía, resto de Asia, China, Latinoamérica, otros SUS, no sé si se ve desde el fondo y tal, Rusia, Europa de los 15, Japón y Canadá y Estados Unidos. Bueno, por Canadá y Estados Unidos son 300 millones de habitantes, y están consumiendo una barbaridad. Y los chinos son 1.300 millones de habitantes y están consumiendo 5 veces, 6 veces menos que los norteamericanos. Y 3 o 4 veces menos, o 2 o 3 veces menos que nosotros los europeos. Este desequilibrio, esto es, un desequilibrio clásico, se llama principio de Pareto, donde el 20% de los ricos del planeta nos estamos chupando el 80% de los recursos los recursos materiales y los recursos energéticos del planeta. Y el otro 80% del planeta que se fastidia con el 20% esto esta es la ecuación que hay en Es decir, dramático, es dramático. Y entonces hay una relación muy directa también, como se ve, entre el PIB y el consumo de energía. Eso se puede ver también con el CO2. está es la curva del CO2 también. La curva del CO2 es prácticamente similar. Es decir, que donde hay consumo de energía hay emisiones de CO2. Si es que era de cajón, porque ocultamos esto? Si es de cajón. ¿eh? Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Dice, pues hagamos a todos ricos como los americanos, a la ya. Bueno, pues habría que multiplicar el consumo de energía mundial cinco veces. ¿Es eso posible? Respuesta, Joselito Plata. Lo que no puede ser, no puede ser, y además imposible. Ni siquiera a nivel de medio europeo podrían subir todos estos niveles. Es decir, que en las relaciones de intercambio se producen unos intercambios de una injusticia manifiesta. Los intercambios comerciales mundiales hoy tienen unas relaciones de intercambio injustas absolutamente manifiestas que tienen esclavizado al 80% de la población mundial para que nosotros podamos ver todos los fines de semana la Fórmula 1 y el MotoGP. Así de sencillo, no nos engañemos, es que es así. Tenemos grasa aquí por un tubo, nos sobra energía por un tubo, consumimos como malditos. Este es el promedio mundial, 2.200 vatios, 22 veces lo que el mono desnudo, a nivel mundial. Es decir, y esto es insostenible para el planeta. Esto es insostenible. Ya el planeta no lo sostiene. ¿Cómo va a sostener esto? El planeta. No podemos hacer que todos estos suban. Lo que tenemos que hacer es que estos bajen. Hay que decirle al señor Zapatero, deje usted de chorradas, deje usted de intentar seguir creciendo. Y a Sarkozy, y al, presidente de la Unión Europea, al Durado Barroso, y hay que decirle otro, y a Medvedev, y a Obama, a los que más, a los que están aquí. Hay que decirle, oiga, bájense, pero por debajo de esta línea. Bueno, hau zen eh, aipatutako korte hau, esaten nuen dekrezimendua, ez dakit zergatik handa okada puntatua dekrezimendua, beraz ez, bere, berez ez du hainbeste honetaz hitz egiten, bai zik eta pues, azkenian e, eh, zuk lehen aipatzen zen nuen bat, ez? Eh, gizakia edo gizaki oksidentala, mendebaldeko gizakiak duen kontsumo basatiaz azken finean, ez? Mm Bai, ba, hori da. Eta kontsumo mantentzeko, ba, joika esklabo energetikoak ditugu munduan. Hori da gauza bat eh, interesgarria eta eh, azpimarratzekoa dena niretzat, e, azken finean batzutan hitz egiten dugunean ba, inguru giroaz edo e, sostenigarritasunaz eta bar pentsatzen dugu natura babestea, baina azkenean natura babestea ez da bakarrik, da babestea ere bai, ba, gizakia naturan bizi delako, baina baita ere gaur egun dagolako jende pila bat, ba, mendebaldeko eskalan e, behintzat bizi ez dena, e, kontsumitzen ari garela beraien e, energia, kaso honetan, eta hori ere bai, e, ba, dekrezimenduaren aldeko argudio bat da. Bai, ezin dugu astu, e, ba, guk erabiltzen ditugun baliabideak lortzeko, E, esate baterako lioa, gaza, egurra, mineralak, e, oiek ba, ez dira ez ditugu lortzen bizi garen lekuan. Normalean e, ustiatu behar ditugu gugandik oso urrun dauden bazterrak, eta ustiak eta honekin batera jende askoren sufrimendua eragiten dugu, eta milioika lagunen desplazamendua. Eta hori, bueno, ba oso urrun harrapatzen gaitu eta askotan ez, bueno, ez dugu iaia inoiz ikusten, baina naturaren babesa ez da zerbait e, esan dezagun, ez da soilik e, naturare, natura babestea, natura eta ba, naturan bizi diren gizakiak, noski dena batera doa eta pertsonek behar dute bere ingurua, bestela ezin dute duintasunez edo osasunez bizi. Ba, ondo irutzen bazaizu jarraituko dugu hitzaldiarekin aurrera aurrengo kortea entzunez. Pero la realidad es que si no bajamos de aquí, el planeta no cuenta herramienta. O lo hacemos por nuestra propia voluntad y pronto, y pronto, porque ya han visto los tiempos que quedan, o desde luego la naturaleza se va a encargar de los años, O las guerras por los recursos. Y si hay guerra los recursos, el problema está en que aunque matásemos eficazmente a 5.000 millones de habitantes, solo podríamos considerar capturarles, en el supuesto de que no tuviéramos daño en nosotros mismos, que es bastante improbable, solo podríamos capturar el 20% más de la energía y entre nosotros mismos, los ricos, entraríamos en disputa por los recursos restantes en los 5 o 10 años siguientes. No estamos ganando nada. Y no nos sirve tampoco robar a los demás. ya no ya no ha llegado al límite. Dramático, ¿verdad? Lo que les he contado. Ha sido duro, ¿verdad? Este ejercicio. Bueno, esto, esto son matemáticas elementales. Esto es una colección matemática de modelos de crecimiento al 1, 2, 3, 4 y 5% y al 8%. ¿no? cuando llega aquí y dice el señor Zapatero, mucha crisis y se van a quedar los parados sin pensión, los, parados sin no sé cuánto, los parados sin paro, los pensionistas sin pensión, no sé qué, porque hay que mejorar todo para que luego haya crecimiento otra vez y valoramos el 3%. Dejen ustedes tonterías, 3% anual acumulativo en economía matemáticamente significa que en 25 años hemos duplicado la producción de bienes y servicios. Duplicado en 25 años. En 50 años lo hemos cuadruplicado. Tomen las matemáticas. Y en 100 años hemos multiplicado por 16 veces la producción de bienes servicios. ¿Estamos en condiciones dentro de, de 100 años en esta sociedad de tener 16 veces más autopistas y más aves y más no sé y más ciudades y más botellas de cerveza y más no y más lata de Coca-Cola que, que ahora? ¿Estamos en esas condiciones? ¿O va a haber un límite a eso? Y ya no hablemos del modelo chino de crecer un 9%. Bueno, hace tres años, eh, Juan Carlos, cuatro años, recibió al, al, al líder chino Jintao ideal, le a voto el crecimiento económico chino, claro, el crecimiento económico chino es el paradigma del crecimiento deseable para todo economista, ¿no? Un 8%, un 10% ha estado creciendo los últimos años. Qué bien lo están haciendo los chinos. Bueno, esto es duplicar la producción y bienes y consumo cada 9 años y cada 18 años por cuatro y cada 16 años por por por 16. estamos locos. Es que estamos locos, esto va a reventar. Esto son matemáticas, no les estoy nada. Esto son matemáticas, cojan la matemática maja este, ¿qué pasos están? ¿Y por qué pasa eso? Pues pasa porque andamos por el mundo con anteojos, con orejeras, perdón, con orejeras, con burros. Bueno, esta visión de Wall Street. ¿Qué el tío de Wall Street? Le importa un mundo. El Wall Street está mirando la pantalla circulante por allí y verduro la menos machacado, de Wall Street, de minuto a minuto, neurótica la visión financiera. Joder, ¿cómo, ¿qué golpe se pegó ayer Metro No, no, sé, no sé si esperar hasta el viernes que cierre la jornada del lunes volver a especular otro poco con las acciones. Visión financiera. Visión empresarial. Vamos a declarar este año. Como no consigamos otro subcontrato de la autovía, no sé cómo nos va a ir el mes de mayo y tal. El mes de mayo, esa es su preocupación la visión política, perdón, la visión política, tal y como va la economía, como no les comenzamos a estos, en las elecciones del 2012 lo tenemos crudo y tal. No ven más allá del 2012 para mantener sus cargos, sus privilegios y sus posiciones. Esta es la visión geológica. Bueno, amén, ba, geneukan eh, ikuspeien inguruko ba, hau. Zaten dut ikuspegiak, ze azkenean aipatzen zuen, bueno, hasiera baten, igual gero utziko dizut hasiera asaltzen, baina bukaeran ba, ikuspegi desberdinak esaten zituen, ba, ikuspegi finanzerioa, ikuspegi ekonomikoa, ikuspegi politikoa, eta denak eh, ba, oso mugatuak denboran zeudela, azkenean e, ba, biharkoa ikusten dugula, baina etzikoa ezain beste, ba, arrazoi ba, eta azkenean ba, honek eh, ba, mugatzen duela pila bat, munduaren etorkizuna ez delako urte batet, batekoa edo bikoa, baizik eta e, denbora askoz luzeagoa izan beharko luke, ez? Mhm. Bai, e, askunde oinarrituta dagoen eredu batek egiten duena edo egin behar duena bizirauteko da hain zuzen ere dena xautu eta e, azi, ez? Ekonomiak hasi behar du eta hori lortzeko e, berdin da zer dagoen berdin da zer, zer ustiatu behar duen, edo zerekin bukatu behar duen, edo zer txikitu behar duen. Eta hori horrela funtzionatzen du, azkundean oinarrituta dagoen eredu ekonomikoa. Ekonomiak hasi behar du, baina zeren lepo edo noren lepo. Eta bueno, beste kontu bat esaten du zuen akorte honetan zen, e, ba, eta pixka lotuta esaten ari zenuenarekin, e, azkunde hori etengabea izan behar duela sistema kapitalistarentzat aldiz mundua mugatua da eta ba kortean honen inguruan ba gehiago aritzen da. claro, hay estudios hechos. Lo que pasa es que, claro, hablar, a mí hablar de la cantidad de población, precisamente por lo del maltusiano, que no me acusen de ser maltusiano, que no lo soy, aunque Malthus lo único que hizo fue una proyección matemática, ¿eh? no tampoco dijo nada del otro mundo. Es evidente que en algún momento va a parar la producción matemática, es decir, ya hay ejemplos clarísimos en la isla de San Macius, en la isla de Pascua, en muchos sitios que son territorios limitados, experimentales, de mucha menos enjundia que el planeta Tierra, Está claro que cuando los conejos empiezan a reproducir una tasa determinada, llega un momento en que agotan la hierba y se mueren. O sea, eso se, sabe perfectamente. O sea, que Malthus tenía razón, que si equivocase en una fecha o en otra o lo que sea, por mucho que nos fastidie, Malthus tenía razón. Lo siento, pero Malthus tenía razón. Económicamente, o sea, matemáticamente, Malthus tiene razón. No puede haber crecimiento infinito en un sistema limitado. Lo siento, pero Malthus tenía razón. Otra cosa es que se discuta si son 9.000 millones de seres humanos, 600 conejos por metro cuadrado o por hectárea, o 2.000 no sé cuántos, o 4.000 renos en la isla de San Macius y no sé cuántos. Otra cosa es que se discuta eso, pero que hay límites al crecimiento. Ezagutzen alduzu Malthus, Bea? Nik egia esan gutxi, horrela izenez eta, baina uste dut ez dudala ezer irakurri beri, beria. Uste dute berak esaten zuela jende gehiagi bizi garela, ba, ez da? Ba, ezakit, pixkat eh, Pedro Prieto korte honetan esaten zuena, itzulpen txiki bat eginez, ba, esaten zuen azkenian e, eh, maltuz honek arrazoia zuela, zeren esaten zuen eh, ba, ba, mundu mugatu batean ezin dela ba, ekonomia, e, muga ezina planteatu eta baita ere ezin dela e, ba, biztanleria biztanleri muga ezina planteatu baina arrazoi zuela argi gelditu da e, kortean <laughs> dena den ez du gehiagia azaldu beraz ba utziko dugu Bueno, jo, beraz ordu, e, entzungo dugu ba, beste urrengo kortea eta honetan e, kolapso financieroaz e, hitz e, egiten digu. El mundo físico lo musulmana lo tiene todavía nominalmente prohibido, aunque ya también especular, e incluso se han producido cambios telúricos. No sé si se han dado cuenta que el Padre Nuestro, que es una oración que tiene 2.000 años de antigüedad, ha pasado de decir perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a decir perdona nuestras ofensas. Ahora ya las deudas no las perdona ni el Padre Nuestro. <laughs> se ha dado cuenta que ¿Eh? Pues eso es lo que pasa. Entonces, este es el asunto. Y así no podemos funcionar. Esto va a llegar un momento que va a tener una divergencia tan grande que va, el mundo va a reventar. Esa divergencia se ve en estos triángulos. Yo he puesto aquí el, uno de los teoremas de Euclides, de una capilla que tengo en casa, que es una copia de, que saqué del Museo de la Bagdad antes de que lo destruyeran los norteamericanos, y que representa una secuencias de triángulos rectángulos y se escribió en unos lugares cerca de la verdad, unos 500 años o 1500 años antes de Euclides. ¿Eh? Ese es el a Y en honor a ellos he hecho esta relación de triángulos, rectángulos equivalentes. A medida que el mundo físico, por mucho que crezca, se va separando del mundo financiero, los tiempos para la recuperación de este valor financiero en, el mundo físico van aumentando. Aquí yo podía tener un crédito a 10 años y tener casi la seguridad de que lo podía devolver, porque mi producción física permitía devolver el capital más los intereses porque había crecido mi producción luego podía devolver el crédito. Aquí ya necesitaba, mis hijos necesitan créditos a 25 años, no a 10, como el que tomé yo para vender piso, para comprar mi piso. Y los japoneses empezaron a hacer créditos a 50 años hasta que ya se dieron cuenta ellos mismos de que se estaban engañando a sí mismos. Y dijimos, esto ya, aquí ya lo que falta es confianza en que el crédito se va a poder devolver. Y eso no es, otra, no es otra cosa que la consecuencia del divorcio entre el crecimiento del mundo físico y el mundo financiero. ¿eh? Esto es el crecimiento del PIB mundial y esto es el crecimiento del índice Dow Jones, desde el año en el que Nixon empezó a hacer la basada esta. ¿no? Ha habido un divorcio generalizado. ¿Por qué? Porque, como dice el profesor Al Butler, que es también de ASCO, en la Universidad de Colorado, la mayor carencia de la raza humana es su incapacidad manifiesta para entender la función exponencial. Es que no la tenemos. No la entendemos. Es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí los especuladores financieros, aunque esto se iba separando, como veían que el PIB seguía creciendo, decían, bueno, pues yo aquí tengo esto, pero bueno, como esto sigue creciendo, voy a aquí en 1990, aquí trinco, aquí trinco mi bienes físicos. Aunque esto no corresponda con esto, pero bueno, en el año 2006 si va a corresponder y yo podré comprarme mi parcela, mi no sé no Y hasta aquí iban todos, como oh, ¿cómo Pues Fíjate, acabo de ganar otros 60 millones de, dólares en la bolsa, en el, New York Stock Exchange, ¿no? Seguían así, hasta que llegan por aquí a estos niveles y de repente se dan cuenta que el petróleo empieza a hacer así. Y sin petróleo, vamos a ver qué es lo que pasa con el PIB. Y entonces los listos empiezan a intuir y dicen, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? que yo estoy aquí y el mundo físico no me va a ayudar a llegar aquí en algún momento, sino que va a empezar a hacer así. Wall Street. Entonces, ¿qué fue primero? Luego la gallina. Es decir, ¿qué fue primero? El reconocimiento implícito, no explícito, de que estamos llegando al cenit de la producción mundial de petróleo y no va a haber más crecimiento en adelante, lo que ha provocado la crisis financiera y lo que provocó primero que hubiera especulación sobre el petróleo que alcanzó 148 dólares el barril en junio, mayo, junio del 2008, o la crisis financiera desatada consecuentemente dos o tres meses más tarde, que dijo, hay crisis financiera porque hay crisis económica. ¿Y por qué hay crisis económica? Porque hay crisis financiera. ¿Y por qué Irlanda tiene que ser, eh, rescatada? Porque ha sido secuestrada. ¿Y por qué no ha sido secuestrada? Por los británicos. ¿Y quién la va a rescatar? Los británicos. O sea, es una cosa muy curiosa esto, ¿no? Es una, una cosa que es encantador, manifiesta ¿no? este, lo, del, lo del rey, lo del rey este de, el nuevo traje del emperador de Cristian Andersen, el cuento, ¿no? Vamos todos desnudos, pero todos vamos diciendo que la economía va de maravilla, que esto no sé qué, hasta que el tipo que iba el prismático digo, bueno, lo vamos a pegar. Y el primero que no lo vamos a pegar, sale corriendo con el dinero al banco a decir, quiero mi yate, quiero mi parcela, quiero mis ovejitas y quiero el torreón que tenía, no sé dónde. Y claro, si todos van al banco y ponen el dinero, no hay mundo físico para responder, porque se han emitido 9 de cada 10 billetes que están emitidos, 9 de cada 10 dólares que circulan por el mundo no responden a bienes físicos o servicios medibles, realmente ejecutados en nuestra sociedad, según dice Manchot. Y yo con esto acabo con cuatro conclusiones. Primero, que no conseguirás que una persona entienda algo si su salario depende de que no lo entienda. Frase de Acton Sinclair muy bueno. la siguiente es que solo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y yo no estoy seguro de la primera, dijo eh, La tercera, está, que no me lo tomen a mal los economistas, ¿no? pero es de Kenneth Boulding, que dijo, cualquiera que crea que el crecimiento exponencial es posible para siempre en un mundo finito, o es un loco o un economista. Y la cuarta es esta otra, cuando el ciudadano ecologista le pretende plantear la cuestión más está preguntando qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, evita plantear esta otra, realmente inquietante. ¿A qué hijos vamos a dejar este mundo? Pues parecido a cómo lo describe, en nuestra página web hay un, artículo publicado por Richard Duncan, que es Duncan se escribe, ¿no? que se titula La garganta de Dubai. Es un sitio donde se encuentran unos fósiles de primates muy antiguos y tal y cual. En ese lo que hace es un relato de cómo prevé él, y creo que puede coincidir bastante con la idea que yo me he creado. Yo me la he creado por este hombre. Él ve la civilización como un el pulso civilizatorio ese que ha puesto ahí, lo describe con mayor detalle. dice, en 1930 consumíamos el 30% de la energía primaria que consumimos ahora, o menos quizá. Supongo que el 30%, que curiosamente yo que vengo del mundo de las telecomunicaciones es el punto de discriminación de un byte. Es decir, el byte, para pasar de 0 a 1, lo que discrimina la electrónica es cuando el pulso de subida alcanza el nivel del 30% y ya se discrimina como 1. Y cuando va bajando y llega al 30% se discrimina como 0, en un sistema digital de unos y ceros. Ese pulso, que en realidad no es un cuadrado, aunque parezca un cuadrado, sino que es una curva en forma de campana, lo discrimina en un 30% y un 30% por el lado izquierdo y el lado derecho. Dice, en 1930 había un 30% del consumo actual. En el 2030 habrá un 30% del consumo actual. Ese es el pico civilizatorio, porque a partir de ese 30% se acaba la civilización, como, tal y como la entendemos hoy. Y yo creo que esa es una cosa bastante aceptada. O sea, que los que tenéis niños pequeños o los que tenemos nietos pequeños, nietas pequeñas, pues lo tenemos crudo, no por mí, que yo ya, como decía Neruda en sus memorias, confieso que he vivido. ¿eh? Pero, pero mi nieta no ha vivido y a mis hijos les queda por vivir todavía. Entonces, eh, me preocupa el asunto, me preocupa bastante. Os he dejado por la charla. Bueno, hortxe azken e, korteak, Pedro Prietoren hitzaldi honen azken bikorteak, eta nahiko luziak izan dira gainera, orduan gauza pila bat egon dira. Ez dakit goratzen zaren guztietaz. Piska bat kontatzeko, itzultzeko, komentatzeko, tertulianoak bezala. Entzulei esaten diezu, ez da? E, eh, tertulianoak gu izango ginen, kontatzeko entzulei. Baina gustatzen zegu tertulianoaren aitea. azkarrak dira eta... Ja. Baina igual badaude gazteleraz ezakitenak. Baita ere, baita ere, izan daiteke. Izan daiteke, ba, benga, zuk laburtu. <laughs> Bueno, goratzen naiz hasiera baten espekulazioa aritzen zela eta ba nola erlijioetan e, eta hau izango da lotuta gero entzungo dugun bestearekin ba erlijio ezberdinetan adibidez esaten zuen e, erlijio musulmana guztiz debekatzen duela espekulazioa naizta naizta aurrera eran bueno, mundu musulmanean ba, espekulazio ematen den ere kristauan ere aipatzen zuen e, banola hasiera baten e, ez egon ondo ikusi ez dakit debekatu edo ez, baina ondo ikusi abeintzat zegoen eta hori gutxinaka aldatzen juten da, ba azkenean gaur egun e, guztiz baimentzeko. E, hor badago tarte bat e, astu dudana, bea, lagunduko. Bueno, bai, baita ere, esaten du pasarte batean, E, mititzen diren e, amar e, e, bat bakarrik e, dela erreala, gainontzeko guztiak dira ba hori, mundu finantzieroko edo burbuia finantziero ari dagozkionak. Gutxi ulertzen dutenak, ez? Nik uste. Bai. Nola funtzionatzen duen. Bai, hori da. Ba, kontua da, mm, diru erreala izateko behar duzu zerbait materiala. Eta gari batean hori zen urrea baina nirurogei tamargarren amarka da galdu zen e, parekotasuna, urrea eta merkatuan dagoen diruaren artian, eta ezkerostik ba, hasi da espekulazio finantzieroa eta e, burbuia finantzieroa deitzen dutena. Beraz, ba, momentu batean burbuia hori puztu egiten baldin bada, ba, ba hor e, etortzen, etortzen da kolapso finantzieroa. Eta maitzeko ba, esaten zuen zen azken finean guzti hau badela ere bai gure seme alabei edo e, utzi nahi diegun mundua eta baita ere ea utzi nahi ditugun hemen edo ez zeren azkenean ba, biskat kolokan jartzen ari dela bere iritziz e, gizakiaren biziropena ere ez da? Bai, egiten zuen e, bumeran efektoko galdera ze mundu utziko diegu gure seme alabai edo gure bilobei, eta ze bilobak edo ze seme alabak utziko dugu munduari. Bueno, ba, pare bat eh, autopromo eta abestitxo bat. Iru bebikoitza erriotxak.info Iru bebikoitza erriotxak.info Iru bebikoitza eta maitasun otxak. Gonekin erobero. Txingurri otxak. Mundu otxak. Herri mugimenduaren ahotsa, Antxeta Irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko zortzitatik behatzik arte. Herri hotsak, pauzu mediak ekoiztutako saioak. A veces confunditunaiz bea, hau da ona, bale. esta velocidad que nos llevas y nos traes. Roba por nosotros. Santos túneles y viaductos que nos conectan al mundo. Roba por nosotros. Santos empresarios que nos proporcionan un curro. Roba por nosotros. Santo gobierno que vela por todos nosotros. Roba por nosotros. Santo consumo que nos das felicidad. Roba por nosotros. Santas fuerzas del orden que nos dan seguridad. Roba por nosotros. Santa Y vasca que nos lleva en un minuto. Roba por nosotros. Todo por la pasta, todo por la pasta, todo por la pasta. Y no me ni progresis desarrollis et spiritus euris. Amén. Bueno, bea, ba, telefonaren bestaldean badugu gure lendabiziko gonbidatua eta nahi baduzu, ba, uzten dizu ta orkesten. E, agurtuko dugu ere bai, Kaixo Pantxo. Bai, Kaixo. Kaixo Arratsaldeon. Pantxo, eh, ba, agian zuk zeuk orkesten e, alduzu zeure burua, favorez. Bai, e, beraz, e, nivel bidezako lehen nakaria naiz. Nivel bidezoa da, atxiteren orka, Eh, brokatzen den talde bat, eta bon, eh, kokatuak gira urruñan, eta e, zaintzen dugu baita birriatu, ziburu, azkain eta zenperekin ere lotuak gira. Mm Ba, osongi, egun hauetan, e, prentxan irakurri ditugu, ba, zuen berriak, ez, nolari zaeten, zundaketei aurre egiten, eta hola, kontatzen aldi guzu pixka bat, zerari den gertatzen hemen iparralden? Bai, beraz, uh, atxeteren uh, egitasmo hori buk, bukaratzeko eh, egiten ari dira guain ikerketak, ikerketen ondotik eta ikerketak bukatzeko behar dituzte lur ikerketak egin. Eta horiek dira orokorki larrago eta barbat iparralde osoan, aturitik eta bidazoarat. Eta beraz, hasiak dire lur ikerketako egiten, eta egin, egin dituzte zonbaitzuk uh, arrangoitzen, preseski, eta bat uh, mugeren. Eta guk hor ginen, eta lurrik erketa biek trabatzeko bizkatzen, eta uh, guentzat bizkat uh, kanpo dira, uh, uh, prefektak hartu duen agindua, ez da guentzat guen araberaz ez da biziki zuzena. Ez? Eta hortako zari gira pixkat uh, kontrari. Mm Eta ikusi genuen bezala poliziaren errepresioa jaso duzue hor nonbait, ezta? Bai, e, lehen aldian eta polizia gutxi ziren, e, eh, zan nahi dut, e, eh, sortzi bat e, jandarmak orzien, e, dien e, amabos bat eta azkenian e, oita mar baino gehiago bat. Erra nahi du, e, gero gehiago polizia lortuko dela lurik erketen ondotik, eta beraz eh, guk ez ditugu eh, horiek e, bere ala e, beraz, gero eta zaiagoa izango da zuentzako ez, lurik ba, erketa bai. aurre itxeko? Hene ustez bai. Oain arte bere lurik erketak egiteko errestasunak bat zituzten, zenta jabeak, lurren jabeak adoz ziren lurik erketoiek Eh, egin arazteko, ezta? E, Baina eh, gelditzen diren lurretan e, jabe osoak edo guziak e, aurka dire. Mhm. Eta mm, nola dago orokorrean eh, atxeteren aurkako posizioa iparraldean? Eta beraz guk bondakizuen bezala egitasmo hori ez, ez dugu bat ere hartzen zenta lekuko trenbideak nahiko ahalak baditu eta Europako loturak egiteko Espainiarekin, baita egoalde, egoaldekin ere, beraz ez da egitasmo begi hori ez da sekulan uh, eh, uh, eh, nolaz, justifikatzen al. Jende asko e, eh, sortatuko zen kaltetua atxeterekin iparralden? Eh, dena orokorki jende guziak uh, onkituak izanen dira uh, bere luretan ez balin bada uh, segurki uh, bere zergetan impostuetan zenta familia bakotxentzat uh, iparralde osoan uh, bos mila euro baino gehiago kostak du beraz hori ezin dugu onartu beraz atxeterekin deno gara kaltetuak ez da? hori da bai Mhm. Manera batez, izan, izan dadin lurrak edo izan dadin uh, diruaren alde dena kaltetuak gira. Baina eh, zehazki parralden ze nolako beste kalte motak eragingo dizkizu atxeteak edo eragingo dizkizuke? Bo, bazer guziak xeatuak izanen dire, zenta astapenean eh, esana izan zen e, gehiengo trenbide hori e, lurperatua izanen zela baina nuen badakigu eguneko eguneko oitamar bat baizik ez, ez dela lurperatua izango. Beraz, eh, gelitzen nera denak agerian izango die eta eh, kriston kalteak ekarriko ditu. <laughs> bai, eh, duela hilabete batzuk aukera izan nuen ikusteko zuek e, koiztutako bideo bat eta zen benetan ikaragarria, ez? E, ikusten zen hor zenolako txikizioa eragingo luke. Bai, izan ginen eta hemendik hurbil, e, nolaz e, izan ginen behin harramaion e, ikusterat eta han ikusten alde nolako kalteak diren hori ezin da pentsatu hemen nolakorik e, egitea ez ikusteare. Bai, iparraldean bideoan zegoena hegoaldean jadanik realitatea da eta zuek zeuk e, ahal izan zenuten ikusi ez da? Bai, hori hori ikusi dugu, hortako ez dugu horatzen ahal, hemen olako zerbait egina izan dadin. Eta ze, zein da agintariek edo proiek egitasmo honen bultzatzaiek e, e, ematen dituzten argudioak hori parralden e, honekin jarraitu aurrera jarraitzeko? Bo, beren e, argumentu nausiena da kamioiak uh, erpidetik endu, baina badakigu ez dituztela bat ere eh, erpidetik kenduko, da e, eh, eh, kalkulak eginak izan dire eta bere ala kamioiek pasatuko dire erpide bazterritik hmm. eta gerozta gehiago sonbaitzuk kenduk, kenduak izango izango die tren, trenen araberaz, baina gutxi izango dira. Eta gainerat betze argumentio bat izan zen eta Europako loturak seurtatzia baina badakigu tokiko trenbida, trenbidea, astean eh, gandutan bezala, eh, nahiko alak baduela. Beraz, eh, antxe ere gezurretaz baliatzen dute ezta, ba, egitasmo hau saltzeko, Bai, bai, astapenetik hori salatu dugu, astapenetik, guen nire, ogoi bat urte hori salatzen duguna, eta mm, baina berdin segitzen dute bere, bere egitasmoa, eh, ikerketak buru eh, bururaino behar dituzte eraman, eta beraz ez dituzte bere argudioak uh, aldatzen ahal, zenta denak falsuati eta guen jakinez falsuak direla, ez dire guen, ez dira guen ez dira, gibela joanen dena den e, oposizio herrikoiak aurrera jarraitzen du iparralden auzo auzo eta herri zerri ezta? da? Bai, eh, eta guain ez bakarik iparraldean, baina eh, akitaniako herrimu hain ala nola lote gagon departamendu batean, txemplu bat, uh, jendea guain uh, ernatzen alda genarka, uh, eh, gero gigond uh, departamentuan ere, landesetan ere, bon, iparraldean uh, berdin ez bari mara, uh, han ere pizkanaka, pizkanaka jendea atzartzen da, eta hartzen da uh, egitasmo hori ez duela uh, aintzinatu esigite esigitu behar. Bai, eta Estrasburgoan egon ginenean ekainan, kontratu ginen, Ba, oposizio hori ez dela ez dago bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Balsuzan, Italia bezalako lekuetan ere, ba, izugarrizko oposizioa dagoela, ez da abiadura handiaren aurka. Bai, eta baita Alemanian ere, uh, berriki, bon, Alemanian uh, eh, uh, eh, asiziren uain dire bi urtean ustez, eta Eh, eta orain eh, gurekin lotu dira ikusiz eta endaiako agindu hori eh, alemanek ere onartu dute eta gurekin lotuak dire guain. Oso ongi, Pantxo, ba, zure telefonoa daukagu orain, beraz, antzeta irratiatik ziraski berriro deituko dizuegu, jakiteko bai. ba, nola aiten aizaeten eta, eta zure borrokaren berri? Nahi duzuelarik. Oso ongi, mila esker, soy. Bai, zuei. Vale. Agur, bai. Agur. Inurria gora, por lana inurria gora! Iru bebikoitza erriotxak.info Iru bebikoitza erriotxak.info Iru Beno, abestia, elkarrizketa, kriston saioa gorko ere, eh? Txingurri hemen antxeta irratiaren sintonian, laro gaita beratzi punto zazpi fm eta erriotxak.info ere bai. Ba, abestiak esaten zen bezala, Txingurriak gora porlana bera. Eta uste dut, e, orain ba, ordu lorten bat gelditzen zaigu, uste dut, ba, hortikan eukala hortik prest ere bai, basaioari saioari amaiera emateko ere, ez? E, bueno, guai, guain digeratzen zaigu ordu lordeneko txapa. Txapa? Ba, txapa, bai. Baina guria ez da txapa, bea. Guria, kriston. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bai, bai, bai, eta gainera aurrekoan esaten zenuenari bueltatuz, eta pantxorekin eukidugun elkarrizketaren, ez? Elkarrizketa entzun ondoren, ba hori ez, e, lehen esaten zenuen ba, batzutan natura, naturaren defentsa, ematen du zerbait, hola, soilik eh, natura, e, gizakiak eiz, egongo ez balira horren baitan, baina nik uste dut hori guzti e, ukertuta dagola. E, zere, bueno, hemen adibidez, e, pues hemen iparralden atxeteren aurka ematen ari den borrokan, egoalden ez, urteak e, aurrera daraman e, borroka honek hain zuzen ere, ba, defendatzen du naturaz gain jendearen eskubidea bere inguru osasuntxuan bizi alizateko. Baina ez hori bakarrik nik uste dut, atxeteren aurka jotzea dain zuzen ere, e, gutxi batzuen gutxi batzuen interesak gehiengo baten beharrak, e, beharren aurretikan e, jartzen duen sistemaren aurka borrokatzea. ez da, zoilik hori naturaren defentsan, Eta, bueno, soili naturaen defentsan, nire ustez natura dena dela, ez da. Baina, bueno, ba, pizka bat eh, argitzeko, ez, eh, askotan eh, egiten da berizketa hori, ez, ba, borroka ekologista, borroka feminista, borroka nik uste dut, denak dira osotasun bat, eta bata besteri gabe ezin da ezin da biziraun. Horein bai ari zarela tertulian eatzen pila bat, bea. Bueno, jarriko dizkizut kuina bat, pixka birpentsatzeko esango duzuna, gelditzen die minututan. Entzun, uste dut oso amarka da ona izan dela ondarriko arraunelkarteantzako e, nik esango nuke bai igual irurugeitako amarka daura ero berrogei aldeko amarka kenduta ba, epoka ederren esan du dela, ez, e, eh, amarka dau. Esan, bigarren jaionaren urtean, onaino iritsi ginen, gaztetxera nio, ja hasi hasiak ziren desoeskombro lanak eta dana, da berz izan zen okupazio ofiziala, ez? Adirazi. Orain oroitunez justo, ateratzen ginela e, udalaren babesarekin, ertzaina inguratuak, kalean orain dikangirua gogor xamarra izaten zen. Karo, e, orain ikusitan hori biltzen garen, ematen du, e, ez dakit noizko mendeko gauzetaz ari, garela, ez? Entzun esan adirazi, antxete irratiak amar urte. Urtarriak amairu arratsaldeko zazpiretan, kabigorri Ateneoan, antzite irratiaren amargarren urteurrenaren baitan, Manuel Tapial, rumbo agaza ekimeneko ekintzaileak hitzaldia eskeniko du.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 Baina itxurak salbatzen nau, eh? Beintzat ba, ez, ez, ez da gutxi. Bera, Bia da rola ikusten ari naiz zure zure buruan azten momentu hontan eta bustan handi bat bai. atzean luzatzen. Bueno, serio jarrita, ba, daukazu prestatua txapa bat ez dena, eta gure entzuleak gogoz entzungo dutena. E, uste dut esan didazunez, bueno, azalduko duzuzuk, zebestela ea komunditutuko nahi zen. Bueno, ba, txapa bat ezin da azaldu, bota behar da. Ba, bota. Nahi duzu musika jartzea atzetikan edo... Jaurez. Eta, bueno, zure, zure komentario limoia bezain nazidoak, ba, berdin zaizkit egiten aldituzu. <laughs> Nahi balin baduzu bakizu horrela zure izaera garatzen <laughs> alduzu. Vale, vale, vale. <laughs> bueno, ba, hortxe ez dakit oso egoki izango denez, baina hemen dudan musika da, beraz hor joa ba, atzeko musika. Ez da, ez da oso egokia bea. Ze behar duzu musika lasaia? bueno, momentu bat beste zerbait bilatzen dudan bitartean. Ez dakit, ez daukaz duertikan, beldurrezko... Beldurrezko? Beldurrezko sintonia bat. Ba, horrein txagertan ez dakit, bilatu... Berdin, aldo esan, aldo esan. Bilatu godut zerbait, aldo esun, aldo esun Aldo esan, aldo esan. Ja svira, ja moram da plešem Moj život je blank, to je Balkan funk Katrana i dima, da pluđa se lijepe Ne udišem zrak, to je Balkan funk Volim puno rakije kad sjednem za šank Bez najmoj tank, to je Balkan funk Zapjevam kad silazim iz sela u grad I smrdim ko skank, to je Balkan funk Check it out now, funk su zer diozu hau honekin nahi duzula bestela daukat Xavier Lete prestatua. Oso ongi dago. Berdin, berdin. Zein nahi hau zu. Hau da Dubiosa Kolektif edo bestela Xavier Lete. Ongi dago, ongi dago. Da, pues gero aldatuko dugu bukatzen dira. Eze. Bueno, ba, txapa biakatzeko arriskuan dagoen hau da zurekin limoi eta entzulekin a, konpartitu nahiko nukeen osnarketa besterik ez. Beraz, hori, eh, nahi duzunean eh, sartu ausnarketan balean. Eh, esan nahi nuena da Pedro Pritok azkundea ez dela bidea ezin argoa ezin argiago esaten badigu ere gure agintarien joera handitzearena izaten jarraitzen du. Gipuzko aurrera mafioso kutsuak duen lobia dugu horren erakusle nagusienetariko bat. Aurrera Gipuzkoa, aurrera amildegira. Azkar gainera. Horretan badago gure laguntxoa den Miguel Buen, ezta? Miguel Buen, beste lagun mina dena Iñaki Arriola, eta baita Markelo lano, nola ez? No, Kriston jende jatorra eta guapoa gainera. Bai, bai, bai, bai, zugarrizko traje, bueno, ezin doktoreagoak, eramaten dituzte beti ez dakit konturatu zaete, baina, bai, bai, bai, bai. Izugarriak, izugarriak ba, balizko sektore estrategikoen inbertsio sukutsuen egarri aze dute beraien artean kooperazioa, baina lurraldeen arteko lehiakortasuna bultzatzen duten eliteak. Gipuzko aurrera bezalako lobiak dira, jaizkibelgo superportua bezalako egitasmo estrategikoen atzian dauden eskutuko indarrak diru pribatuaren eta publikoaren arteko ezkontzak, herriak bozkatzen ez dituen agintea ekartzen du itzalpean. Erabakigune importanteenetan daudeko katuak, gardentasunik gabeko kudeatzaile lotxagabeak, beraien herria saltzeko eta txikitzeko arazorik ez duten faraoi niminoak. Ezin dute bitatu faraoiekin konparatu, jende hau, ezin dute bitatu. Hemen kontzentratua musikaren e, nahasketarekin Baina nahi da faraoi puntua, faraoi modernoak ez? Faraoi modernoak eta baina txikiak ez dakin nola esan ez? Bai, egia esan badaude hor... Txikiak, baina baina handina ikeriarekin. Handikeria bai. Badaude batzuko rehistorian zer egondakoak txikia ziren Napoleon, Hitler... Mm-hmm. Bai, azkenean, e, batek daki ez, azkenean bere txikin, txikitasunak bultzatuta edo okaten komplejoak bultzatuta bai, ez. Freudek eh, analizatu beharreko zerbait da, bai, bai ez? Bai, karri beharko genuke eh, psikologo bat, ez? Aio honetara, nik nago egia zer, bai, jakiteko hauen, ez, ez, ez, ez mota, jende motako honek ez, zer dauka barruan, edo ze trauma, ez, hortzaroko trauma. Botako dugu galdera bat entzuleentzat eta badituzte medioak ba honi erantzuteko, e, galdera izango zen, zergatik uste duzute, ba, handikeri naia duten e, hauek txikiak izaten, izan noi diren. Eta eh, hau honi erantzuteko, ba, herriotsaken blogean egin dezakezute, erriotxak.info, bestelere antxeta, erriotxak.soziala.gmail.com edo bestela ere ba, erriotxaken Facebookean ba, hor eh, gure irratxaioan komentario bat egin dezakezute. Ez aldago telefono simple bat eh, de gure entzulean? Telefonoa entzuko, badago baitare, eh, telefonoa badago, 0 bost, bost bederatzi lau sortzi, iru sei sei bost, e, iparaldetik deitu ezkero, 00 iru iru bost, bost bederatzi lau sortzi, iru sei bost, antxeta irratiaren telefonoa. Galdo ez dezagun komunikazio zuzenerako aukera eta bestela ere etorri eta hoberena zeren telefonoa ere zerbait hor da ba etorri daitezke e, Genegaldo gol e, iribidea edo torbidea amalau antxete erratiaren egoitzara hori hoberena izango zen zalantzari gara Bueno, eta lobby Hau eta zitzeiten, hortxe daukagu ere, Eusko Jaularitza eta Akitaniako Eskualdeko Kontseioa. Eskualdeen arteko azpigitura sarea eraiki nahi dute salgaien trenezko korridorea eratu ahal izateko Atlantiar Arkupe honen enpresek lehiakortasuna gal ez dezaten. Imoi, e, Arko Atlantiko, Atlantiar Arkupe e, itzuli dute ongi dago euskaratua? Ez dakit ez Termino hauek, benetan, eh, eh nahiko zaiak dira, ez, euskaratzeko. Baina, zalantzazko argitasuna duen hitzarmen pribatu eta publiko honetatik kanpo geratzeko beldurra duena ez dadiak eskatu, beraiek ez dutelako nahi jendarte zibila beraien txiringitotik at utzi. Hori esan zuen arriola jaunak, bakizu limoi, esan zuen eh, gizarte zibilarekin eh, kontatuko zuela arko atlantiko egitasmo honengatik eta ze uste duzu zerta uste duzu hitz egiten duela jendarte zibila esaten duenean zuk zertas pentsatuko zenuke limoi ba enpresarioak sindikatu hondiak eh Oiek dira, ez? Gizarte zibila, oiek dira. Etxe nuke pentsatuko auzoki den elkarteetan? Bueno, <laughs> igual guk pentsatuko genuke horretan, baina beraiek ezakitzen puntura nio. Edo abez batxak, ah, Kirol ah. Federaziak, Eskolan, jubitan, jubilatuen elkarteak, makrame klubak, gaztetxeak akaso, mm, ba mm, ez, ai, garra dago gure limoi gaur, ba, hain zuzen ere, hain zuzen ere. Hor dago koska, hor dago koska. Bera, begira, entzun, entzule, entzun eh, limoi zeri deitzen diote jendarte zibila, eh? arriola jaunak zeri deitzen dio jendarte zibila. Garraioari lotutako enpresa, plataforma logistikoen kudeatzaile profesionalak, trena itxaso eta lurraren operarioak, merkatal ganbarak, lanbide eziketako eskolak eta unibertsitateak lobiek planifikatzen dituzten azpiegituren kudeatzaileak eta beraiek bultzatutako eredu ekonomikoa sustengatzen eta bultzatzen duten erakundeak hain zuzen ere. Bea oso denbora gutxi gelditzen zaigu. Zanon eh? geratzen gara gu, guzti limoi. Ba... geratzen gara gu. gelditzen gara. Antxete erratian. Ba, erabaki importanteetatik kanpo gure oraina eta etorkizuna baldintzatzen duten erabakiak hartzen diren lekuetatik kanpo guztiz zokoratuak. Tabernatik kanpo egoteko derrigortuak dauden erretzaileak bezala, ez beraiek ez tabernariek ez ez duten lege bati menia eginez. Bitzi xamar irudituko zaizu tabakoaren gaia ipatzea, tenore honetan limoi, ezta? oso unkituta nauka agintariek gure osasunarekiko erakutsi duten kezkak azejatorrak, jatorrak behingoz herriarekin, baina kea debekatu ondoren gutxienez espero dezakeguna aurrikusitak daukaten zentral termikoak, plataforma logistikoak eta garraio azpiegiturak bertan bera ustea. Dela, ezta? da? Mm, ezakit, ezakit ala izango den. Ala izan da dia erregutzen diego, bakigu gure osasunaz kezkatuak daudela, beraz, kaso egiten digotenaren ziur gaude. Ta bukatzeko krisialdiaz hitz eta piz baina orain arteko errez berberak erabiltzen jarraitzen dute gero eta gehiago, inoiz baina azkarrago. Einsteinek esan omen zuen ezin dela arazo bat konpondu arazo ura bera sortu duen prozedura erabiliz. Ta Einstein nahiko azkarra zenez, nik sinistu egiten diot. Ba, honekin amaituko dugu ere bai saioa bea. Hemendikan bi astera berriz gaude. Bai, hemen egongo bea.